Këto dy emra janë i pari është emri Allahu subhanahu wa taala El Barr, El Barr dhe emri i dytë është El Halim. Do të shpjegojmë inshallah çdo njërin prej tyre kuptimin që ka. Fillojmë me të parin, kuptimin gjuhësor i emrit të Allahut subhanahu wa taala El Barr. Vjen nga fjala el birr, se el berr quhet në gjuhën arabe ai person i cili e mbart këtë cilësi, cilësinë e saj që quhet el birr. Edhe el birr në gjuhën arabe do të thotë bamirësi. Ky është një prej kuptimeve të cilët të cilin domethënë ja kanë dhënë dijetarët kësaj fjale. Sepse ka dhe mendime të tjera, të cilët Një mendim prej tyre është fjala që kanë thënë disa dijetarë, që fjala el birr në gjuhën arabe përfshin çdo çdo gjë të mirë, të cilën e punon njeriu. Disa kanë thënë el birr do thotë devotshmëria. Mirëpo kjo është për njeriu, ndërsa për Allahun subhanuhu teala el birr kuptimi i saj është bamirësia, që Allahu subhanuhu teala jep jep shumë mirësi njeriut. Edhe emri i cili ka dalë prej kësaj fjale ose ka, përmban si origjinë këtë fjalë në emër të Allahut subhanuhu teala është emri El Barr, El Barr. Ky emër është transmetuar në Kur'an vetëm një herë në surën Tur 28 ku Allahu subhanuhu teala tregon për besimtarët në xhenet që bisedojnë me njëri tjetrin, kujtojnë mirësitë që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala në dynja dhe që i shpëtoi nga zjarri i xhehenemit dhe i futi në xhenet dhe thonë inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Thonë thonë ne i luteshim më përpara Allahu subhanahu wa taala, ai është el barr, dome bamirësi, i cili na ka bërë na bëri mirësi duke na i pranuar lutjet tona duke na futur në xhenet. Ar-Rahim, domethënë është i mëshirshëm ndaj nesh. Ky është i vetmi ajet është përmendur në Kur'an, i cili tregon vërtetësinë e këtij emri për Allahun subhanuhu teala. Ndërsa për kuptimin e këtij emri ka thënë dijetarët, prej tyre kemi fjalën e Ibn Xheririt, i cili thotë për ajetin kuranor innahu huwal barr do të thotë i cili është i butë që Allahu subhanuhu teala është i butë me robërit e tij. Gjithashtu thotë Ez-Zexhxhaxh, pasi tregoi kuptimin gjuhësor të fjalës El-Barr, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala është bamirës me krijesat e Tij, domethënë është barr me krijesat e Tij që do të thotë bamirës kundrejt tyre, ua rregullon gjendjet e tyre në këtë dynja. Thotë Imam El-Khattabi, për emrin e Allahut El-Barr, do të thotë që ai do të thotë që barr është ai i cili është i butë ndaj robërve të Tij, bamirës ndaj tyre. Edhe bamirësia e tij ka përfshirë të gjitha krijesat e tij dhe nuk është treguar kopras me asnjë prej tyre. Allahu subhanahu wa taala është treguar bamirës ndaj njerëzve të mirë duke u ua shtuar atyre sevapet. Edhe është treguar bamirës ndaj atyre që bëjnë keq duke ua falur ato. Kjo është fjala e Imam Khattabit. Kemi emrin e dytë që është El Halim. El Halim në në gjuhën arabe është forma e ekzagjerimit të një të një fjale në formën el fail që do të thotë që Allahu subhanahu wa taala e ka këtë cilësi, cilësinë e hilmit, hilm Në gradën më të lartë. Ky është kuptimi në origjinën e kësaj fjale në gjuhën arabe. Dhe fjala hilm, el hilm në gjuhën arabe do të thotë që të mos ngutesh për kryerjen e diçkaje, të mos ngutesh, ta bësh atë me butësi, me mirësi, pa u ngutur, dhe me, me durim, urtësi dhe dije. Kështu kanë shpjeguar dijetarët. Edhe kundërta e kësaj që quhet hilm është ajo që quhet ngutje ose në arabisht thonë el axhala e cila i shkatërron të gjitha çështjet ngutja e cila i shkatërron të gjitha çështjet e fesë edhe të dynjas ndërsa el halim kanë thënë dijetarët quhet ai person i cili dëshiron të fali edhe nuk ngutet në dënimin që ose në hakmarrjen që i bën dikujt Për hir të Allahut thot një një fjalë e mirë edhe një falje është më e mirë se sadakaja e cila e cila pasohet me fjalë poshtruese, me fjalë munduese për personin që e merr sadakan. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i pasur, nuk ka nevojë për askënd, edhe Halim i butë. Nuk ka nevojë për sadakanë e askujt dhe i butë kundrejt njerëzve që bëjnë gjynafe dhe nuk nuk i dënon ata në formën e shpejtë. Kuptimi i këtij emri është ë kemi fjalë të dijetarëve Ibn Xheriri për shembull thot për emrin e Allahut El Halim, thot do të thot që Allahu subhanahu wa taala nuk ngutet kundrejt robërve të tij që bëjnë gjynafe për t'i dënuar ata. Thot Imam al-Khattabi që El Halim është ai i cili fal dhe nuk ngutet. Nuk nxitet nga zemërimi që mund të marrë për robër për robrit e gjynafet që bëjnë për t'i dënuar ata shpejt. As nuk e nxisin atë injoranca e injorantëve, as kundërshtimi i kundërshtuesve Edhe vazhdon në fjalë Imam Khattabi duke thënë që njeriu nuk mund të quhet Halim nëse ai nuk ka mundësi të dënojë. Domethënë nëse ai fal, sepse nuk ka mundësi të dënojë ose të hakmerret nuk quhet Halim. Përkundazi Halim quhet ai person i cili ka mundësi të dënojë edhe megjithatë ai nuk dënon por të fal ose ta shtyn dënimin nga butësia e tij. Thot Ibn al-Hasar, Thot gjithashtu ai që është Halim duhet të jetë Hakim, që do thotë i urtë. I vendos gjërat në vendin e vet, kjo është kuptimi i fjalës urtësi. Sikurse duhet të jetë i ditur dhe i fuqishëm, sepse nëse nuk është i fuqishëm, atëherë urtësia ajo butësia e tij, hilmi i tij vjen nga pamundësia e tij dhe nga dobësia e tij. Dhe nëse nuk është i ditur, atëherë ai nuk hakmerret ndaj injorantit, nuk nuk ha, nuk hakmerret nga që është i paditur dhe nuk e di se kur duhet hakmerret. Sikurse edhe ai që nuk është i urtë, nuk ka urtësi, nuk e di se kur duhet hakmerret sepse nuk e di se kush e meriton hakmarrjen. Prandaj ai që ai që është halim duhet të jetë i ditur, i fuqishëm dhe i urtë. Të gjitha këto janë cilësi të Allahut subhanuhu te ala. Prandaj atij i takon në mënyrën më të plotë kjo cilësi dhe kjo emër El Halim i butë. Domethënë është i butë megjithëse është i plotfuqishëm, megjithëse është i ditur, e di gjendjen e njeriu në çdo moment. Edhe megjithëse është i urtë, e vendos çdo gjë në vendin e vet. Prap ai tregohet i butë me njerëzit. Sepse ta vendosësh çdo gjë në vendin e vet do thotë që ta dënosh atë njeri që e meriton dënimin, megjithatë Allahu subhanahu wa taala është i butë. Çfarë përfitojmë prej këtyre dy emrave? Allahu subhanahu wa taala është bamirës i mëshirshëm ndaj robërve të tij. u ka bërë shumë mirësi atyre. U ka rregulluar atyre të gjitha çështjet e dynjas edhe të fesë. Në lidhje me çështjet e dynjas, Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë njerëzve shëndetin, fuqinë, pasurinë. u ka dhënë poste të larta në këtë dynja, fëmijët, ndihmuesit, edhe çdo çdo mirësi tjetër prej Allahu subhanahu wa taala që i ka ardhur njerëzve, kjo është prej bamirësisë së tij. Sa i bukur është ky ajet që thot Allahu subhanahu wa taala në surën Ibrahim, Vallai dhe duhet duhet domthonë lexuar dhe duhet medituar, domthonë se është me të vërtetë ajet po shumë i bukur, por duhet ta lexosh disa herë. Thot wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Ju ka dhënë juve prej çdo gjë që i keni kërkuar. Shiko kjo fjalë subhanallah që ka thënë Allahu më dhuroi këtë ajet. Kjo fjalë më përket mua, të përket ty, i përket atij tjetrit, i përket gjithë njerëzve që kanë ekzistuar që kur zbriti ky ajet kuranor, edhe flet për gjithë njerëzit që kanë qenë përpara dhe që do vinë deri në ditën e gjykimit. Domethënë është ajet i përgjithshëm për të gjithë. Edhe meqë është i përgjithshëm për të gjithë, mendo se çfarë fjale ka thënë Allahu thotë u ka dhënë prej çdo gjë që e keni kërkuar. Domethënë Allahu subhanahu wa taala ka thënë të vërtetën, i ka dhënë çdo njeriu. Shiko në veten tënde, sa herë i je lutur Allahut dhe sa herë të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, e vazhdon të jep, ti e kundërshton ai vazhdon të jep, ti bën gjunafe ai vazhdon të jep. Edhe mosbesimtarëve pra vazhdon i jep dhe kjo tregon që ai është shumë bamirës. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Ju dha juve prej çdo gjëje që i kërkuat atij. Edhe në këto mirësi që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala njeriut hyjnë të gjitha mirësitë, të gjitha llojet e mirësive me të gjitha gjërat që mund të njohë njeriu dhe nuk më dhe mbase edhe nuk i njeh, të gjitha janë prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë lloj mirësish hyjnë besimtarët dhe mosbesimtarët. Edhe kjo tregon se sa bamirës i madh është Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa mirësitë dhe bamirësia e Allahut që që u ka bërë besimtarëve në veçanti është më më e madhe. U ka dhënë suksesin për të qenë besimtar, u ka mundësuar të bëjnë punë të mira, u ka dhuruar atyre pastaj, mbasi ua mundësoi të bëjnë punë të mira që ata të marrin shpërblimin për këto punë të mira që ua mundësoi vetë Allahu subhanahu wa taala. Kështu që prej tij është ndihmesa dhe prej tij është dhe shpërblimi. Edhe çdo gjë kthehet tek ai dhe siç fillon dhe prej tij. Prej bamirësisë së tij është që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë detyrë edhe për njerëzit ngaqë ai është bamirës, e ka bërë detyrë për njerëzit që ata të jenë bamirës dhe të jenë të mirë kundrejt çdo gjëje. Edhe kur therin kafshën, do të tregohen të mirë dhe, dhe ta therin atë me me mirësi, që të mos e mundojnë ata, prandaj dhe transmetohet nga Shaddad ibn Aus se profeti sallallahu alaihi wasallam thot Allahu i madhëruar e ka bërë detyrë bamirësinë kundrejt çdo gjëje. Thotë aq sa dhe kur ta therni kafshën, therni atë në formën më të mirë. Mprifeni thikën që ta rehatoni atë. Transmeton Muslimi dhe katër transmetues të tjerë të suneneve. Gjithashtu prej bamirësisë të Allahu subhanahu wa taala është që ai Ja shumëfishon njeriut sevapet dhe nuk ja shumëfishon gjynafet. Po ta meditosh ti këtë o vëlla, kjo është diçka shumë e madhe. Se nëse Allahu do t'i shumëfishonte edhe gjynafet, si shumëfishon sevapet, do ishte shkatërruar njeriu prej kohësh. Mirëpo Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij, me bamirësinë e tij kundrejt njerëzve, ua shumëfishon njerëzve sevapet. 1 baraz me 10 deri në 700 deri në sa do Allahu subhanahu wa taala. ndërsa gjunafet një baraz vetëm me një dhe nëse nuk e vepron Allahu subhanahu wa taala dhe e le për hir të tij Allahu të jep sevap gjithashtu. Domethënë janë tre kundrejt një. Vetëm nëse kryen gjunaf ke një gjunaf, ndërsa nëse nuk e kryen gjunafin ke sevape, nëse mendon të bësh një punë të mirë dhe nuk e bën ke sevape dhe nëse e bën ke 10 fishin deri në 700 fish sevape. Gjithë kjo është bamirësi e madhe shumë prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj transmetohet Nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi wasallam e transmeton këtë hadith nga Allahu i Madhëruar, domethënë është hadith kudsi se Allahu i Madhëruar ka thënë, domethënë flet në veten e tretë Allahu subhanahu wa taala në këtë në këtë hadith thotë Allahu i Madhëruar i ka shkruajtur sevapet dhe gjunafet. Edhe shpjegon këto më pas duke thënë, edhe kush vendos për të bërë një punë të mirë dhe nuk e punon atë, Allahu ia shkruan atë një të mirë. Ndërsa një të mirë të plotë, kështu thotë. Edhe kush vendos ta bëjë një punë të mirë dhe edhe e bën atë, Allahu ia shkruan 10 fish deri në 700 fish. Edhe më shumë. Ndërsa kush vendos të bëjë një të keqe, por nuk e bën atë, domethënë qëllimi është për hir të Allahut ta lërë atë, atij Allahu subhanahu wa taala i shkruan një një sevap të plotë. Ndërsa vetëm nëse e bën atë gjunaf, atëherë merr një gjunaf gjithsej. Kjo vallahi domethënë është një bamirësi shumë e madhe prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, një prej mirësive dhe bamirësive të Allahut subhanahu wa taala kundrejt njerëzve është që Allahu i Madhëruar ia mbulon gjunafet njerëzve. Thotë një prej selefëve, sikur të kishin gjunafet erë, nuk do më afroheshin njeri. Edhe vallahi me të vërtetë ashtu është, se sikur sikur të mos ishte mbulesa e bukur e Allahut subhanahu wa taala, të cilën ia ka ia ka veshur çdo njeriu Nuk do i afroheshe askujt tjetër sepse të gjithë jemi gjunafqarë. Të gjithë bëjmë gabime në çdo moment. Mirëpo Allahu subhanahu wa taala ngaqë është bamirës i ka veshur njeriut petkun e mirësisë të tij që gjunafet mos i di askush përveç tij. Dhe kjo është vallahi një bamirësi shumë e madhe prej Allahut subhanahu wa taala. Thotë Ibn al-Qayyim duhet që njeriu që duhet që njeriu ta njohë bamirësinë e Allahut subhanahu wa taala në faktin që Allahu i Madhëruar ia ka mbuluar gjunafet e tij në momentin që ai e bën gjunafin. Duke qenë se Allahu i Madhëruar e shikon atë në formën më të plotë njeriun kur e bën gjunafin. Edhe po të donte Allahu ia nxjerr të palarat në shesh që të ruhen njerëzit prej tij mos i afroheshin. Po të donte Allahu subhanahu wa taala, çdokujt ia nxjerr gjunafet e tij në shesh. Dhe kjo është prej bamirësisë së madhe që ka Allahu subhanahu wa taala ndaj njeriut, që ia mbulon gjunafet. Ai përpara njerëzve duket si njeri i mirë. Allahu e di se si është ai. Mirpo Allahu nga gjithë mirësia e madhe ia mbulon gjunafet njeriut. Edhe shikimi i kësaj i kësaj gjëje, i kësaj bamirësi, i kësaj cilësie të Allahu subhanahu wa taala në momentin që njeriu bën gjunaf, thotë Ibn Qayyim, është më e dobishme për njeriu se sa shikimi i gjunafit. Kur ti e bën gjunaf, atëherë shikoje se çfarë mirësie të madhe të ka bërë Allahu subhanahu wa taala që ta ka mbuluar atë gjunaf. Dhe shikimi jot i kësaj mirësie, domethënë është një lloj Është një lloj vlerësimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj kësaj cilësie të madhe, edhe kjo është një prej qëllimeve të njeriu që të preokupohet me Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo mund ta bëjë njeriun për momentin që që ta harrojë gjunafin. Por kjo lloj harrese nuk është harresë e plotë, sepse njeriu kur shkujdeset nga kjo cilësi e madhe, duhet të kthehet te gjunafi i tij, duhet të kthehet tek pendimi që të largohet nga gjunafi i tij. Mirëpo, nëse e shikon këtë cilësi atëherë kjo kjo cilësi, të cilën e shikon njeriu me syrin e zemrës, kjo është më më e mirë për të, më e dobishme për besimin e tij se sa shikimi i gjunafit. Sepse ai shikon se sa mirësi të madhe i bën Allahu subhanahu wa taala dhe i fut një dashuri të madhe për për Allahun shikimi i kësaj cilësie. Kur ti e shikon që Allahu sa i mirë tregohet me ty, kur ti bën gjunafe, ai ta fshef gjunafin, ai ta fal gjunafin, ai tregohet bamirës ndaj teje. Vallahi, domthon t'i meditosh këto lloj cilësish kaq të mëdha te Allahu subhanahu wa taala, nuk të ngjelë gjë tjetër vetëm se ti t'i mbushësh syt me lot. Ku ka më bamirës se Allahu i madhëruar? Gjithmonë i jep njeriut vetëm mirësi. Ja mbulon të këqijat, që ai të dijë pastër përpara njerëzve, vetëm kur dal përpara Allahut të madhëruar, Allahu i Madhëruar atëherë do do ja tregoj gabimet e tij që ta vlerësoj dhe një herë më shumë mirësinë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njeriut kur ai e fut atë në xhenet. Gjithashtu prej bamirësisë së Allahut subhanahu wa taala është që Allahu i Madhëruar nxjerr nga zjarri i xhenemit njerëz të cilët kanë bërë punë tepër tepër tepër të vogla. Aq sa thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë ka ka për të dalë prej zjarrit të xhehenemit një person thotë i fundit fare thotë është ai person i cili ka në zem, ka thënë la ilaha illallah edhe në zemrën e tij kishte një thërrmi të vogël besimi. A mendon, a mendon pak subhanallahu çfarë çfarë bamirësi e madhe prej Allahut, po të dojë të lë në xhenem. Gjunafet janë të shumta. Janë të panumërta. Po t'i numërosh rrezik do mund të bëhet një numër që i kalon shifrat normale të njeriut. Një person prej selefëve u ul veten e vet me veten e vet duke duke medituar për gjunafet e veta. Edhe thoshte sa vjet kam jetuar, kaq vjet. Këto vite kanë kaq ditë. Edhe tha, sikur çdo ditë kem bërë vetëm një gjunaf gjithsej, i bie llogarit rreth nuk e di sa sa mijëra gjunafe. Edhe kur e bëri këtë llogari ra të fikët. Normalisht. Kjo është, kjo duhet të jetë ndjenja e njeriut kur ai kujton gjunafet e tij. Edhe kur kujton mirësinë e madhe që i bën Allahu subhanahu wa taala duke ia falur dhe duke ia mbuluar gjunafet besimtarit. Prandaj në ditën e gjykimit, kur ia kujton Allahu subhanahu wa taala gjunafet besimtarit dhe në xhenet gjithashtu, i thot besimtari Allahut të Madhëruar, o Zot, a nuk m'i ke falur gjunafet e mia? I thotë Allahu i Madhëruar po thotë, unë t'i mbulova ato ty në dynja dhe sot po t'i fal ato. Dhe kjo është bamirësi shumë e madhe prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej bamirësisë së tij, është se Allahu i madhëruar, e shpërblen njeriun në xhenet me më shumë se ç'meriton ai. E shpërblen njeriun në xhenet me grada më të larta, me mirësi shumë të mëdha, të cilat nuk mund të krahasohen me punët që mund të bëjë njeriu në këtë dynja. Prandaj transmetohet nga Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi, e pyeti Musa alaihi salam Allahun subhanahu wa taala dhe i tha: O Zot, kush është personi që ka gradën më të ulët në xhenet? I thotë Allahu subhanahu wa taala, ky është një person thot i cili vjen pasi kanë hyrë të gjithë banorët e xhenetit në xhenet dhe i thuhet atij futu në xhenet. E thotë o Zot, si të hyj në xhenet sepse i duket sikur është plot, nga që shikon gjithë njerëzit kanë vajtur në xhenet, kanë marrë vendet e tyre, thotë si të futem në xhenet kur gjithë njerëzit kanë marrë kanë marrë dhuratat e tyre, kanë shkuar në shtëpitë e tyre, thotë i duket sikur është plot xheneti, nuk ka vend për të. E i thotë Allahu subhanahu wa taala futu në xhenet Sepse ti, domethënë, i thotë futu në xhenet, edhe a je i kënaqur që ti të kesh në xhenet si pushteti i një prej mbretërve të dynjas, i thotë besimtari, po Allah, jam i kënaqur. Atëherë i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ti ke si ai, edhe si ai, edhe si ai, edhe si ai, edhe si ai, domethënë, pesë herë, pesëfishin e një mbreti të dynjas. Dhe pastaj i thotë Allahu subhanahu wa taala, ti ke gjithë këtë edhe 10 fishin e saj. E thotë dhe përveç kësaj, ke çdo gjë që të dëshirojë vetja jote dhe çdo gjë që që të kënaqë ta kënaqë syri jot, kënaqet syri jot. Dhe i thotë o Allah u kënaqa, thotë o Allah u kënaqa. Ky është ai që ka gradën më të ulët në xhenet, një person që Allahu e di sa gjynah mund të ketë bërë. Ka ka bamirësi më të madhe se kjo prej Allahut subhanahu wa taala, ndërsa gradën më të lartë vazhdon hadithi thot Allahu subhanahu wa taala i thot Musa alayhis salam o Zot po po kush është ai që ka gradën më të lartë në xhenet i thot Allahu subhanahu wa taala Edhe shiko përgjigje domthon vjen çfarë forme vjen. Në të parin që ishte gradë më të ulët, ishte njëjës, është një person thot. Kurse në gradë më të lartë thon ata, domthon janë shumë persona të cilët arrin gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është kjo në vetvete një bamirësi shumë e madhe prej Allahut të madhëruar, se mirësia e tij dhe mëshira e tij është shumë e gjerë që përfshin shumë dhe jo vetëm një. Megjithëse dhe gradët e tyre nuk mund të jenë njësoj, dhe ata në vetvete që janë gradë shumë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, nuk janë njësoj se më i larti i tyre është profeti sallallahu alajhi wasallam, pastaj profetët e tjerë, pastaj njerëzit e mirë me radhë. Megjithatë thot i thot Allahu subhanahu wa taala ndërsa ata që kanë gradën më të lartë thot thot Allahu subhanahu wa taala, këta janë ata që desha unë thot Allahu i madhëruar. Ua kam mbjell mirësin, ua kam mbjell mirësin me dorën time dhe ua kam vulosur ata. Prandaj atë mirësi s'e ka parë syri, nuk e ka dëgjuar veshi, edhe askujt nuk i ka shkuar ndërmend. Thotë këta janë ata që desha unë, lusim Allahun na bëjë prej tyre. Edhe vërtetësia e kësaj që kësaj është në ajetin kuranor që thotë Allah subhanu ta'ala, fela ta'lamu nefsun ma ukhfije lehum min kurrati ajun. Askush nuk e di se çfarë kënaqësie ka fshehur Allah subhanu ta'ala për besimtarët. Kanë thënë dietarët e tefsirit, kuptimi i ajetit është që ata të cilët kanë besuar edhe i ndoqën, u ndoqën këta me pasardhësit e tyre që ishin po, po besimtar, Allahu subhanahu wa taala i ngre pasardhësit në gradat e paraardhësve të tyre në xhenet, megjithëse ata nuk nuk kanë bërë domethënë atë lloj pune të mirë sa ata të parët për t'i bashkuar së bashku, Dhe nuk ia pakëson Allahu subhanahu wa taala punët e mira askujt. Domethënë, nuk është se Allahu i ul ata që ishin më sipër për t'i ulur poshtë, por nga bamirësia e tij ngre ata që janë poshtë lart, që mos ua pakësojë atyre që janë lart, edhe për t'ua shtuar mirësinë atyre që janë më poshtë. Dhe kjo është bamirësi shumë e madhe prej Allahut subhanahu wa taala. Prej bamirësisë së tij është se Allahu subhanahu wa taala gjithashtu dhe faktikisht domethënë të flasësh për të gjithë domethënë një temë shumë e gjatë, ke shumë gjëra, edhe çdo mirësi prej Allahut subhanahu wa taala vlen që të quhet bamirësi prej tij. Edhe sado që të flasim nuk ia japim dot hakun e saj. Mirëpo mjafton ose të mjaftohemi si njerëz domethënë që jemi dhe të mangët që jemi që të pranojmë që këto mirësi të gjitha janë prej Allahut subhanahu wa taala dhe vetëm atë ta falënderojmë. Një prej mirësive është që Allahu subhanahu wa taala i jep shumë shpërblim njeriut për një punë tepër të vogël gjithashtu në një formë tjetër, domethënë gjithë ato janë aspekte të ngjashme me njëra tjetrën. Edhe prej këtyre është hadithi i Enesit që Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Kush falet 40 ditë duke kapur tekbirin fillestar, Allahu subhanahu wa taala i shkruan atij personi dy i shkruan atij dy bara e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Bara do të thotë që është i pastër, është i sigurt prej xhehenemit dhe prej hipokrizisë. Kush ai person i cili e kap në e pa e kap tekbirin fillestar 40 ditë në xhami. me xhamat. Hadithin e transmeton Tirmidhiu, hadithi është i saktë. Prandaj o vëllezër, le të përpiqemi që t'i kapim këto mirësi të mëdha të Allahut subhanahu wa taala që të të ruajë Allahu nga hipokrizia nga zjarri i xhehenemit vetëm për 40 ditë. Said ibn Musayyib thuhet që nuk i ka ikur tekbiri fillestar për 40 vjet. Said ibn Musayyib ishte dhëndri i Ebu Hurejrës, një prej tabiinëve, njerëzit më të ditur njerëzit më të devotshëm që mund të ketë parë faqja e dheut. Kështu konsiderojmë, domethënë Allahu e di më mirë se si, si janë robërit e tij. E kanë lavdëruar shumë dijetarët. Ka qenë dhëndër i Ebu Hurejrës, njeri shumë i ditur, thotë një prej nxënësve të tij, thotë 40 vjet nuk i ka ikur tekbiri fillestar, nuk ka parë një herë kurrizin e njerëzve, domethënë gjithmonë njerëzit shikonin kurrizin e tij në namaz. E jo më 40 ditë domethënë që është diçka tepër e thjeshtë. Ose domethënë të themi jo fare e vështirë. Gjithashtu cilësia tjetër është cilësia e Allahut subhanuhu teala që Allahu i mëdhëruar është Halim. Që Allahu i mëdhëruar është i butë. I fal ata që gabojnë. ua shtyn atyre dënimin dhe u jep atyre mundësi për t'u penduar. Edhe ajo që tregon këtë lloj gjëje që vërteton këtë gjë është fjala e Allahut subhanahu wa taala që thotë: "Wa law yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Thotë edhe sikur Allahu subhanahu wa taala t'i dënonte njerëzit për padrejtësinë e tyre, nuk do kishte ngelur në tokë asnjë asnjë gjë që ecën. Mirëpo Allahu i vonon ata dhe i le deri në kohën e caktuar që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dhe kur t'u vijë atyre exheli, koha e caktuar, as nuk vonohen as një moment dhe as nuk parakalohen. Kështu që dhe shtyrja e dënimit është si mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Mirëpo njerëzit hutohen, harrohen e harrojnë që Allahu subhanahu wa taala u shtyu dënimin për t'i mëshiruar ata. Edhe siç i thonë një fjale, domethënë që është e njohur edhe në vendet arabe dhe në Shqipëri, thon Zoti të vonon, por nuk të harron. Të vonon me mëshirën e Tij, që njeriu të përkujtohet, por nuk të harron. Mirëpo injorantët nuk arrijnë ta kuptojnë këtë lloj gjëje dhe vazhdojnë në humbjen e tyre dhe jo vetëm kaq, por disa prej tyre nga injoranca e madhe arrijnë deri në atë pikë sa i luten Allahut i thonë o Zot, na e shpejto dënimin tash në dynja. Edhe sikur Allahu subhanahu wa taala t'ua shpejtojë dënimin njerëzve, dhe nuk shpresojnë takimin tonë që të vazhdojnë të vazhdojnë në verb, me verbëri atë teprimin e tyre, derisa të vijë dita dita që Allahu subhanahu wa taala caktoi që t'i dënojë ata. Dhe kjo është prej butësisë së Allahut subhanahu wa taala. Butësia e tij ndaj robërve të tij është që ai nuk i dënon ata me të shpejtë. Dhe kjo është cilësi e plotë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse butësia e tij nuk vjen ngaqë ai nuk ka mundësi të dënojë. Por vjen ngaqë ai fal edhe është i plotfuqishëm. Edhe asgjë për të nuk është e pamundur. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Aw lam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim." A nuk kanë bredhur ata nëpër tokë që të shikojnë përfundimin e atyre që kanë qenë përpara tyre? Wa kanu ashadda minhum quwwa të cilët ishin edhe më të fuqishëm se këta. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard. Dhe asgjë nuk është e pamundur për Allahun as në qiell dhe as në tokë. Innahu kana aliman qadira. Allahu subhanahu wa taala është i ditur i plotfuqishëm. Gjithashtu butësia e tij nuk është sepse ai nuk është i ditur dhe nuk e di se çfarë bëjnë robërit e tij. Por është sepse ai është i ditur dhe i butë, e di se çfarë shpreh, fsheh njeriu dhe çfarë pëshpërit ai dhe di edhe lëvizjet e syrit njeriu se si i lëviz. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima." Allahu e di se çfarë keni ju në zemrat tuaja dhe Allahu i madhëruar është i ditur i butë. Edhe prej butësisë së tij është se Allahu subhanahu wa taala e len njeriun në këtë dynja megjithëse ai bën gjynahe pa e dënuar derisa e le të le të padënuar domethënë që të pendohet derisa të vijë momenti i fundit i vdekjes. Ka raste njeriu mund mund të jetë 60, 70 dhe më shumë. Thot Imam Buhariu, një prej temave që ka vendosur në librin e tij të saktë, thot bab tema thot kush arrin moshën 60 vjeç nuk ka më justifikim tek Allahu subhanahu wa taala për moshën e tij. Për gjithë këtë kohë të gjatë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala që të ketë mundësi të besojë të bëjë punë të mira. Dhe kjo është tregon një butësi të madhe që ka Allahu subhanahu wa taala. E thot sepse Allahu i madhëruar vazhdon Imam Buhariu duke thënë sepse Allahu i madhëruar thot e ve lem nuammirkum ma jetedhekkeru fihi men tedhekker a nuk ju kemi lënë juve të jetoni në këtë dynja aq sa të ketë aq sa të përkujtohet ai që dëshiron të përkujtohet ue xhaekumun nedhir derisa ju erdhi juve paralajmëruesi kanë thënë dijetarët e tefsirit paralajmëruesi është janë thinjat. A nuk ju lamë juve në këtë dynja që të jetoni edhe përkujtoni Allahun subhanahu wa taala derisa u erdhi ju paralajmëruesi të erdhën thinjat, të erdhën thinjat mund të vdesësh. Prandaj përkujtohu. Edhe pastaj ka përmendur Imam Buhariu hadithin e Ebu Hurejrës se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala ai personi të cilin e ka lënë Allahu i madhëruar të jetojë në këtë dynja 60 vjet. Për 60 vjet nuk mjaftuan, shih sa i butë është Allahu subhanu wa ta'ala, lë njeriun 60 vjet. Mas 60 vjetësh, i thot, mas 60 vjetësh, i thot nuk ke më justifikim te Allahu subhanu wa ta'ala. Transmeton Bukhariu hadithin. Butësia e tij, Allahu subhanu wa ta'ala shumë e madhe. Edhe një prej aspekteve që e bën më të qartë këtë është, edhe durimi i madh që ka Allahu subhanu wa ta'ala kundrejt krijesave të tij. Sepse durimi është pjesë e butësisë. Edhe një person nuk mund të jetë i butë derisa të jetë i durueshëm. Siç transmetohet, edhe kjo lloj gjëje domethënë transmetohet në hadithin e Abu Musa al-Ashariu radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Askush nuk është më i durueshëm se Allahu subhanahu wa taala. Askush nuk është më i durueshëm se Allahu subhanahu wa taala. Ata pretendojnë se ai ka fëmijë edhe Allahu subhanahu wa taala u jep atyre shëndet dhe u jep rrizk. Në kohë që Allahu na ka treguar domethënë që ky lloj pretendimi është aq i rëndë aq sa qiejt dhe toka gati sa nuk u çanë nga kjo lloj gjëje kaq kaq e rëndë që thanë njerëzit për Allahun e madhëruar. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala ngaqë është Halim, i butë, edhe është i durueshëm ndaj ndaj krijesave të tij, Allahu u jep atyre shëndet, u jep edhe rrizk. Transmeton Buhariu. Gjithashtu thuhet që Musa alayhis salam i thot Allahut të madhëruar, o Zot, mbyllua gojat Beni Israilëve të cilët po flasin shumë keq për mua. I thot mbyllua gojat Beni Israilëve se janë duke folur shumë keq për mua. Në kohë që Musa është i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. I thot Allahu i madhëruar o Musa, unë këtë gjë nuk e kam bërë për veten time, edhe nuk mund ta bëj as për ty. Allahu i madhëruar nuk ua ka mbyllur gojën mosbesimtarëve kundrejt vetes së tij dhe kjo është prej butësisë së tij. Që i lë ata, megjithëse ata mund ta shajnë Allahun, megjithëse ata mund, mund të, të cënojnë madhështinë e tij, prapë nga butësia e tij, Allahu subhanahu wa taala i lë në këtë dynja, që t'u japi mundësinë edhe, edhe mos kenë justifikim tek Allahu ditën e gjykimit, kur t'i dënojë. Allahu subhanahu wa taala është i butë edhe e do këtë cilësi tek njerëzit. Edhe siç e thamë dhe në fillim të mësimit, butësia është që njeriu të mos ngutet por të tregohet i matur në fjalët që thotë në veprimet që bën. edhe nëse hakmerret, do të tregohet i matur. Dijetarët kanë dhënë disa përkufizime për butësinë në lidhje me njeriun, edhe prej këtyre përkufizimeve është një përkufizim që ka dhënë, ka dhënë një prej shkrimtarëve, quhet El Xhahidh, thotë, butësia është të mos hakmerresh kur ti je i zemëruar, megjithëse ti ke fuqi dhe ke mundësi të hakmerresh. Ibn Hibbani ka folur disa fjalë të bukura në lidhje me butësinë, ku thotë, Allahu e mëshiroftë, butësia ndahet në dy lloje. Dhe ne po flasim për butësinë sepse butësia është një cilësi që e do Allahu subhanahu wa taala. Sepse prej prej saj ka emrin e tij El Halim, dhe do që dhe krijesat e tij ta kenë këtë cilësi të lartë. Dhe unë lus Allahun subhanahu wa taala që na bëjë të gjithë të butë. Sepse ajo është dhuratë prej tij dhe dhe ia dhuron Allahu i madhëruar kujt të dëshirojë të, këtë cilësi të lartë. Thotë që kjo cilësi mund të jetë cilësi e lindur që e ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala njeriut, domethënë që në fillim ia ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala njeriut dhe e dyta është mund të jetë e lindur në kuptimin që njeriu e ka e ka sjellë vetë, e ka edukuar vetë në veten e tij. Edhe thotë Ibn Hibban në vazhdim Fillimi i urtësisë ose i butësisë është njohja. Domethënë ta njohësh ç'është butësia, ta njohësh domethënë se kur do të me qenë i butë. E dyta është të sigurohesh në atë moment kur do dëshiron të jesh i butë. E treta është të jesh i vendosur. E katërta është të përpiqesh të bësh durim. E pesta është të bësh durim, se përpjekja është diçka dhe durimi është mbas përpjekjes. E gjashta është të kënaqesh me atë që të ra. E shtata është të heshtësh, nëse dëshiron të jesh i butë. Edhe e fundit është që t'i mbyllësh sytë ndaj asaj gjëje që të erdhi. Edhe thotë, vazhdon Ibn Hibban duke thënë mirësia e vërtetë nuk është atëherë kur ti sillesh i butë me një person që sillet butë me ty. Por mirësia e vërtetë është që ti sillesh butë me një person i cili sillet keq me ty. El Imam El Mawardi ka treguar domethënë disa shkaqe të cilat e ndihmojnë njeriun ose tregojnë se kur njeriu arrin me anë të këtyre shkaqeve që të jetë i butë. Edhe thotë Imam al-Mawardi që butësia është një prej një prej virtyteve më të larta, të cilën duhet ta ketë çdo person që është i logjikshëm, sepse ajo e shpëton njeriun dhe e ruan nderin e tij, ruan trupin e tij dhe i sjell përkujtim të mirë tek njerëzit. Dhe prej këtyre shkaqeve që ndihmojnë njeriun që të jetë i butë është mëshira ndaj injorantëve. Kur ta mendon njeriu që përpara tij ka një njeri injorant, duhet të ketë mëshirë për të. Dhe kjo mëshirë duhet ta nxisë atë që të tregohet i butë ndaj tij dhe mos tregohet i ashpër me të. Dhe kjo lloj mëshire është një nga shkaqet më të forta që e nxit njeriun që tregohet i butë. Një prej shkaqeve gjithashtu është mundësia që ka njeriu për t'u hakmarrë. Një person i cili është i sigurt që ai ka mundësi të hakmerret ndaj dikujt, Ai tregohet i butë me të, sepse ai e di domethënë që ky ai e ka në dorë atë njeri. Mirëpo këtë lloj gjëje duhet, domethënë ka ai person i cili është i fuqishëm një, edhe e dyta ai që është i logjikshëm dhe e kupton këtë lloj gjëje. Shkaku i tretë është që një disa njerëz, ngaqë janë njerëz të moralshëm dhe të lartë, nuk duan ta ulin veten deri në atë gradë që t'ia kthejnë në të njëjtën formë atij personi që bën keq me ta, që sillet keq me ta. Pika e katërt është që ndihmon njeriun të jetë i butë është se disa njerëz të lartë e nënvlerësojnë atë që u bën keq. Thotë ky njeri është është njeri i ulët. Bën bën keq. Edhe domethënë e konsiderojnë sikur një është një person që nuk ekziston fare. Megjithëse kjo lloj gjëje mund të vijë edhe prej atij që është mendjemadh, por mund të vijë edhe prej atij që është njeri shumë zemërgjerë. Prandaj transmetohet që Musab ibn Zubair ishte djali i Zubair ibn Ibn al-Awamit. Kur u bë i pari i Irakut, u ul një ditë për t'u dhënë ushtarëve pagat e tyre. Edhe dhe i tha një personi thirr edhe thuaj të dali Amr ibn Jurmuz. Amr ibn Jurmuz ishte ai që kishte vrarë babain e vet, babain e Mus'ab ibn Zubair, domethënë Zubair ibn Awamin, sahab, sahabin, domethënë shokun e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe i thanë që mund ky i thanë që Amr ibn Jurmuzi kishte ikur, kishte larguar, që kur mori vesh ti u bëre i parë. Dhe shiko ç' i tha. I tha, mendon ai injoranti që unë do hakmerrem duke vrarë atë pse vrau ai babain tim? Le të dalë se është se është i sigurt prej meje dhe le të marrë pagën e vet se nuk i bën gjë. Shiko subhanallah çfarë, domthonë çfarë butësi e madhe domthonë që në të vërtetë njerëz shumë logjik. Një prej shkaqeve që ndihmon njeriun është gjithashtu që të jetë i butë është turpi. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë një sahabi që i thosh shokut të vet mos ki turp, i thoshte le i tha lere se turpi sjell vetëm të mira. Prandaj dhe turpi e ndihmon njeriun që ai ta ruajë veten e vet, të ruajë nderin e vet, të ruajë pozitën e vet dhe mos futet në gjëra të cilat nuk janë të pëlqyera në virtytet e larta të njerëzve. Një prej shkaqeve është gjithashtu se njeriu dëshiron t'i bëjë mirësi atij personi duke u treguar bujar ndaj atij që ka bërë keq. Dhe kjo lloj bujarie është një prej shkaqeve që e ndihmon njeriun të jetë i butë, bujari e madhe. Dëshiron t'ia falë. Është njeri falës, njeri bujar që do do të sillet mirë me ata që sillen keq ndaj tij. Prej këtyre shkaqeve është që njeriu e shikon të pavlefshme dhe përpiqet të largohet me vendosmërinë e tij nga gjërat e ulëta. Gjithashtu, shkak tjetër është shkak i tetë është frika që ka njeriu se mos hakmerret ai që ka përpara. Dhe kjo lloj gjëje faktikisht domethënë kjo lloj butësie mbase nuk është butësi e vlefshme, sepse kjo vjen nga pamundësia e njeriut, siç e siç e thamë që në fillim fare, pamundësia nuk të quan të butë. Të butë i butë quhesh kur ti ke mundësi të hakmerresh dhe atëherë nuk hakmerresh. Edhe e fundit edhe para fundit është kur njeriu kujton mirësitë që i ka bërë ky person që ka përpara dhe u soll sot keq me të, edhe nga që i ka bërë mirësi ky nuk dëshiron që ta humbi vlerën e atyre mirësive që i ka bërë, prandaj dhe sillet mirë me ta. Duke kujtuar gjithmonë të mirët që i ka bërë. Dhe kjo është një virtyt i lartë. Sepse kush nuk i njeh mirësitë që ka bërë një që i ka bërë njeriu njeriut, nuk mund të njohë mirësinë e Allahut subhanuhu te ala. Kush nuk falënderon njerëzit, nuk falënderon Allahun e madhëruar. Edhe e fundit është që disa njerëz, nga që janë shumë hileqarë, nuk hakmerren vetëm tregohen të butë, që të përpiqen të hakmerren në fshehtësi. Dhe kjo është faktikisht një lloj hileje, mbase nuk është dhe e mirë në disa aspekte, mirëpo mirësia e saj është që tregohet i butë për momentin. Ndërsa hilet, hilet dihen se çfarë gjykim kanë në Islam. E rëndësishme është domethënë që këto ishin disa shkaqe që e ndihmojnë njeriun të jetë i butë. Ndërsa për butësinë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, një prej sahabëve quhej quhej Eshexh Abdul Qais, i ka thënë ti ke dy cilësi që i do Allahu subhanahu wa taala, butësinë edhe mos ngutjen. Edhe kjo tregon, ky hadith tregon Që këto cilësi janë cilësi që i do Allahu subhanahu wa taala. Allahu i do të butët sepse ai vetë është i butë. Edhe së fundi transmetohet nga Lukmani, i cili quhet Lukman al-Hakim, Lukmani i urtë, se ka thënë tre njerëz nuk njihen vetëm se në tre raste. I buti njihet në zë në në vetëm zemërim. Njeriu i butë, që është i butë me të vërtetë njihet vetëm në zemërim. Njeriu trim njihet vetëm në luftë. Edhe vëllai njihet vetëm në vështirësi. E këto tregojnë që me të vërtetë butësia duhet në raste të vështira. Sikurse edhe i mirë dhe i butë është ai i cili tregohet i tillë ndaj atij që bën keq. Lus Allahun na bëj prej njerëzve të butë, na dhurojë këtë cilësi të lartë të cilën ai e do, na bëj prej atyre që e zbatojnë atë që e thonë. Lus Allahun na ruajë nga hipokrizia, nga veprat e këqija, dhe bëmë ta bëj vendin tonë xhenetin na e mbyllë jetën tonë me punë të mira. Allahu ju shpërbleftë me të mira të gjithëve.